صاح العبد ريحاني للحور مذاك إحصاني عبدك مولي Lakin ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetli olduğum kuş bugün bana domaldı Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا جيلاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا جيلاني مولي عبدك مولي Lakin ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldın Husumetle olduğum puş bugün bana domaldın Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا جيلاني عمدك اموري لديك نظرك يا باتو يا جيلاني ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا هلالي Ben de saftım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetli olduğum puş bugün bana domaldım Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا نوري عمدك اموري لك نظرك يا باكو يا جيلاني لك دخلك يا باكو يا بلادي Ben de saftım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum puş bugün bana domaldın Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara Hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني للحور بدك إحصاني عبدك مولي لك نخلك يا باتويا جيلاني عبدك مولي لك نخلك يا باتويا جيلاني راح العبد ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك دخلك يا باكو يا Ben de saftım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum kuş bugün bana domaldım Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner Sanma çocuk geri dönen sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد نخلق يا بابويا جيلاني عمدك اموري بدك نخلق يا بابويا جيلاني melek إحصاني عبدك مولي لك نخلك يا باكو يا جيلاني Ben de saftım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetli olduğum puş bugün bana domaldı Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like bir uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada Marley kandım ve yalanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum kuş bugün bana domaldın Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelen Sevmem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like bir uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada عمدك موري لك نظرك يا باتويا جيلاني صالي عبدك مولي ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum kuş bugün bana domaldı Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو Money Deli ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum puş bugün bana domaldım Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو بذاك موري يا باكو يا جيلاني صاح العمل ذا ريحاني للحور ذاك بإحصاني عبدك مولي لك دخلك يا باكو يا Ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum puş bugün bana domaldın Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا جيلاني إحصاني عبدك مولي Bekine hulkiye ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum puş bugün bana domaldın Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman zaman geri döner Sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emri yat falaka Like çeli bir uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada Ben de saftım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum püf bugün bana domaldı Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emri yat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني الحور منك إحصاني عبدك مولي لك نخلك يا باتويا جيلاني عم بتموري بدك نخلك يا بدو يا جيلاني ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum kuş bugün bana domaldı Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek bir tekül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emri yat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني الحور منك إحصاني عبدك مولي لك نخلك يا باتويا London راح العبد ريحاني للحور بدك إحصاني عبدك مولي ذاك دخلك يا باكو يا Ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldın Husumetle olduğum puş bugün bana domaldın Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emri yat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني الحور منك إحصاني عبدك مولي لك نخلك يا باتويا جيلاني عبدك مولي لك نخلك يا باتويا جيلاني good بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا جيلاني Ben de saftım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetli olduğum puş bugün bana domaldım Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz yaşadıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emri yat falaka Like bir uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada Yılanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetli olduğum puş bugün bana domaldın Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا جيلاني عبدك موري لك نقلك يا باتو يا جيلاني the moon Melek ben de saftım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum kuş bugün bana domaldı Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emriyat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني للحور بذاك إحصاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا جيلاني عبدك مولي ذاك نخلك يا باكو يا جيلاني صاح العبد ريحاني لمحو ربك إحصاني عبدك مولي لكن نخلك يا باكويا Ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Ey şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum kuş bugün bana domaldın Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibritle kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman geri döner Sanma çocuk geri dönen sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın basma faka Verdim emri yat falaka Like çelebi uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada العابد ريحاني الحور بدك إحصاني عبدك مولي لك نخلك يا باتويا جيلاني